jewe kweri nagoma ntangure gushima mhm. ku bisanzwe narumvise yuko mu Burundi mutanguye guhingura amase neza mhm aro ndabumva cyane rino ati aho iwacu narumvise mu gihugu cy'iwacu yuko ubu ifumbire barimo barayihingura neza aho uri kuvuga cya kigofomi eh, yego mhm. yuko ngaho igitega yamaze kudushyikira ari nk'amagasasi niyo kaba urosanga tukidoga nka kumwe twahora twidoga na kare muramaze gutangura kuyitabiza ga renove ah, reka reka ngaha kweri uhaye wumva ngene birimo biragenda ubu ni wahereye kuyikoresha kuva ryari gare ndamaze kumva yuko ari inusu ku nusu mhm, ni ukuvuga inusu y'umwavu w'ikirundi n'inusu y'umwavu w'ikizungu eh, yego mhm. ntangura gukoma amashyi mhm. rero ikintu nagomba ntangure sabe nagomba ntangure gusaba yuko tutosubira mm. kuyakena agatasi kabaye nyine duca dutangura kuyiteragiriza nyine kujya nyine mugamaze kubona ko ngaha mu ntara ya gitega yamaze gusika ava ngaho mu ihinguriro nyine mhm. naciye ntangura gushimira igihugu cyacu cy'uburundi mhm. ati igihugu cyacu cy'uburundi ni iki kibazo cy'iyi myavu bavuga ngo twiyandikishe mhm. none ku bwa mbere twebwe abanyagihugu twiyandikisha tutigera dufata imetero z'amatongo ngo bazidutume aba ari dupima amatongo dutwara imetero kugira ngo abaturage ngira n'ubuhinga bushasha jomba ah, mugabo twebwe umenga umenga yego naho tuzo kwiyandikisha mugabo umenga tugize mu makenga cyane babasaba iki ni iki kugira ngo mwiyandikishe umva gusaba imetero z'amazi kugira ugende kwiyandikisha uzandikishe hanyuma bazoce bagoha umwavu ugatwara n'akarangamuntu ntacu mubaza ati ni kubera iki mbega muhinduye umukenyero oya kweri nabyo tubaza ahubwo gusa abantu nibo numva umenga baguma bifitemo amakenga bamwe bamwe benshi nyene ugasanga nyene bavyiyumvira baracabandanya agajuma kubera barinda kubasaba imetero z'amatongo z'indi miro zabo kubera hariho umuntu usanga afise agatongo gatoyi ugasanga arimo ararima ubwatsi bw'ubusabano urumva rero yateza nk'imifuka itatu canke ibiri canke ine gutyo juma ko bakiri ngaha bariko barabikora nibaza ko atari ibi akabuza abarundi kubabaza kumbura igituma baba bariko barabikora n'uburenganzira bwayo eh, ikindi nacyo bashikiriza rero yego mwe tutashoboye kumenya cyangwa ngo tuvuge twe eh, yego twebwe turafise barabara bija ahantu ku mukukumbo mu ntara ya Karusi mhm. iryo barabara kubera icyacu bereye akayobera abahinga kubera niyo haciye n'ikinga ufise akazigo n'ingorane uhaciye n'amaguru n'ingorane n'ab'imoto kandi n'ingorane rero mhm. twasaba kwere yuko uvuze ariko uvuze ngo ni ingorane eh. dusigurire biba ingorane gute ingorane wumva hagoye guca mhm. urimo urasunika umuzigo mu bisanzwe haragoye ujya mutari babiri ntibikunda none niba haduga byoca bigenda gute ni mu mabuye n'ahandi mu mabuye hmm. iryo tangazo rivuga ku muntu wese akwije imyaka cumi n'umunani we muri iyo komine ko ategerezwa gutanga amafaranga ashika igihumbi kugira ngo bubake sitade mhm. hanyuma abadandaza nabo guhera ku bihumbi icumi n'ayarenga mm. ariko njyewe ndiko nihweza kuri ku bijyanye n'imibereho y'abanyagihugu bo muri iyo komine mhm. ayo mafaranga ku muntu akwije imyaka cumi n'umunani ucumenga ni ikirenga cyane rwose none mwebwe ntimushaka iterambere ry'inkino ngaho iwanyu yego iterambere turarishaka mhm. ariko yoraba ubundi buhinga ukundi kuntu yovuga ko aboneka ku rugo mhm. atari kukwiza imyaka cumi n'umunani kubera ari ukwiza imyaka cumi n'umunani nk'inzu irimo abantu bashika nkandwi bakwinze imyaka cumi n'umunani uca usanga havuye amahera menshi cyane rwose iyo stade iramaze gutangura canke iracari mu vyiyumviro ibikorwa biriko birabandanya kuko mu minsi twaregeranije n'amajana birabiri abiri ku rugo kugira ngo haboneka amabuye mhm. yego rero je ayico gihe yegeranwa ntimwavuze oya eh, igihumbi uno munsi uti nico kibaye kirekire icyo gihumbi nicyo kibaye kirekire kubera urumva aho ayo majana abiri hari ku rugo mugabo ubu ku gihumbi baciye bavuga ati ni ukwiza ku myaka cumi n'umunani ni ukuvuga ko ubwawe uvuga ati icyo gihumbi niburi buri cyari gutoza ku rugo niho byokora nk'uko hatogejwe amajana abiri yego nibyo niko nabibona ariko umenga ni indongozi zegereye abanyagihugu ngira ngo mwokwegera nabo mukabagisha inama ko muri icyo cyumviro ngira ngo yego ibyo nabivutse kubera mu masengero babivutse itangazo abanyagihugu bose babaye nk'abagumutse kuko biraboneka ko badafikiriye neza yego mengira ngo n'indongozi zanyu umwobegera mu kabazi urumva kuvuga ati amvoye biteguye ko ushaka kumugurira ashaka amoteri ibyo umaze kubibona abigirira abantu banga ni benshi bandi murindira mpetse mhm. iyo wase kumugurira rero acaca kugufunga bimba biteye mm. isoni umuntu wanyi ikumbure ushobora kuba uri kuramwagiriza ibitari bye kumbura ari ubugenzi mba akaba ari imvugo y'iwanyu kuko abyisigure ko muzo bishikirize kumbure abamukurira kumbure muri kino kiganiro icyo twanka gusa no kwagiriza uwundi tutari buronke nawe urundi ruhande rwiwe twakira undi munywanyi alo alo mwiriwe cyane mwiriwe tuvugana nande turiko turabiraba turashobora gusanga nko ku gatumba kamwe bashoboye guterura nk'abantu bane ku munsi bose barabapima bakagira ibipimo bakabona ko ari malariya ego cyane hanyuma mubaji hari igikorwa kumbure nk'abajya bavurira hari aho usanga barashyizeho abavurira mu mihani iwanyu ntirakogwa yego izo nyigisho turazironka mugarabo usanga zibagora mu makuru twari twarabashikirije na mbere twari twababwiye ku kijana kijyanye n'imisegetera mhm. ko hari gusanga bayikoresha ukutari ko ibyo kuyiryamamo bakabifata minenengwa yego me ku bwawe uti inyigisho mwahawe zokurikizwa yego inyigisho zokurikizwa bakongera bagasubira no kuzitanga batazimenya bagashobora kuzimenya yego mikigira kabiri batibora bicisha imbere y'amategeko yaturetse gusa ko ari abana no gucikiza umenga birabujijwe n'amategeko ego cyane muri iwanyu mubona bangana gute nko mu ndwi hashobora kugenda nk'abangana gute apana mu ndwi turashobora kubona gusa ko bari baracikira ku kinini ya iyo rero uri kuraganiriza cyane cyane abana b'abakobwa babaza ikibibatuma mhm. barerekana yuko wowe eh? nk'ibyo wumva bafata yuko yumva ariyo ahubwo jeno sinufata ko byo ari byo ahubwo n'amakode bapfika amaseruvo yabo bagashaka guharura akazoza kabo mugabo bakagaharura mu kiringo kitari cyo abajejwe intwaro baremera ko bajya kubaka badaciye imbere y'amategeko baragira ane abajejwe intwaro barabemerera ko babandanya babana canke babandanya bubakana badaciye imbere y'amategeko kumbure umurwanya arahava agaruke ariko tumusabe ibyo bintu kumbure by'aba bafatanye nabi kumbure ibyo bintu by'imigambwe nabyo haca abanza bishyire ko ratubwire inkuru ayitumbereye alo amahoro mwiriwe cyane tuvugana nande tuvugana na bigirimana joseph umunyabikere mu mata y'agakombabazi yego ni amahoro ga joseph turashima yego duga ku ijambo yego amakuru ino mhm. agomba kubasikiriza kubera ishuri rero tubaraba ubu abantu basigaye bashika umuhindo cyane sinzi igituma muvuze ngo abantu basigaye bashika umuhindo cyane uri kurarara gucika umuhindo abatacumba bisiguriye gucikiza gucikiza ibyo biraba hanyuma abajejwe intwaro aribo bajeje kubahiriza amategeko bakabireka uko nyine ahubwo ngira bazobikosora sinzi ngira baravyumva wewe usaba ikiga Yozefu ngaho yewe ico nsaba nuko kweri n'uwo bayiyumvira kuzana umugore yuko yabanza kuza kumwandikisha muri komine niho sawa niho usanga atandura uziba yegome kuva abakumbure batanguye kubakana hariho intambamye maze kubona mu gihe batanditswe intambane eh, ntizobura kubera nk'iyo yamuhinze arashobora guca mwirukana akizanira uyundi akavuga ati ntitwanditswe yego me murakoze cyane yozefu ngaho ayandi makuru nayo mhm. baje gisoni hari mwakira kweri kwibarabara ndiko ndaraba emwe niba sibo kweri barabara niribi gose ibarabara rija ibarabara rija hega munwanyi ibarabara rija hari umurozi ari aho ebu bahebye baratwara no ku ikomere n'ubu n'iyari ni kumbure n'uwo wahamagaye yamye aratubwira afite imiti myinshi rwose hari mu gihe cya saa munani niwe kudiyo yamye aratubwira ni uwo nyine rero niwo niboneye kudiyo wese yari yari mu bindi bikorwa ubwo yari afise iki bamufatanye iki n'ibyo bibazo namye mbaza kudiyo ni ubwoko bwinshi nta n'uwo yizonda ngo ayishobore ariyemerera nyine ko yari kararoga canke ari muri abandi bavuze imiti y'ikirundi abategetsi badufatiye nuko bake bamubika mu gato mhm. nibo bariko baramwumvira ntituramenya ibyiwe ubwo ntari muri ba bandi bavuze imiti y'ikirundi oya mm. oya duteye ubwoba rwose ni ukuvuga mwebwe mwaciye mwemeza yuko ari umurozi turiya eh, tujya twise n'imiti iyo miti zirateye mhm. ubwoba mwebwe musaba iki mu gihe umuntu nk'uwo arinze afatwa turashima imana eh, icyo tutamenye ni giki ga jandodi ho ngaho dufise ijisho ryacu ni ukuvuga amakuru mutamenye ngaho iwacu ku mudugudu mhm. nuko nyakubahwa umukuru w'igihugu yasemereye yuko hari imyaka yihaye ko agiye kuba yafashe ingo zose zubatse zikaba zubatse mu buryo buciye mu mategeko ndetse n'itegeko rirahari yego mhm. rero hari ibintu turiho turabona ngaho iwacu ku mudugudu bimwe biteye ubwoba cyane mm, mpore mpore kumbure ntibitera ubwoba aho hari abatama bari ku rwego rwo hejuru burema bakuze mhm. ariko ubu basigaye barirwa barahungabanya ingo zabo biruka mu bandi bagore bakiri batoyi bimwe bita guharika yegome mhm. rero hari umutamu umwe we yabaye karuhariwe aho yarayahatse yasinzikaje ubuzima umudamu wiwe ni ukuvuga gusinzikaza utomoye neza yakoze ni ukuvuga ko kubera bapfa amatungo y'umuryango hmm. yaramuka wese kugeza aho amuvuna ukuboko hmm. ubu akaba avuga rero yuko agomba ko no kumwica ashobora kumwica kugira ngo atahire uwo mugore akiri muto hmm, urafise ibyemeza kumbure ko yaba yamukubise kubera agomba kujya kuri uwo mugore mutoya cyane rwose iki na sentare ni uko yamaze guca urubanza mhm. sentare y'intango ya gihanga hmm. iragisha uyu mugabo iraza yarusoma kumugaragara ku mudugudu ivuga yuko imukuye ku uwo mugore kandi atakintu na kimwe cyo mu rugo imukuye ku mugore uwahe gamunwanyi imukuye ku mugore wa halo uwo mutoya yego ni ukuvuga imusubije ku mugore mukuru yego imusubije ku rugo rukuru mhm. kandi kubera isesagurwa ry'itunga ry'umuryango ko atakintu na kimwe gifite uburenganzira bwo kugurisha mu muryango atagiye inama n'uwo bubakanye mm, ni ukuvuga inyuma yaho niho yaciye akubita umugore wiwe yegome uwo mugabo aridegembya ahugeze ubu ubu bakaba akaba asuzugura sentare y'igihanga ko atakimaze hmm. asentare y'intango atacyo yomugira uwo mudamu akaba yirirwa atonze kuri sentare ubu bakaba bamaze kumuha komvokasiyo zishika zibiri zose inyuma y'urubanza rwasomye ariko uwo muntu akaba atitaba hmm, kubera ko alo cyane ngo bishyike ashobore kwitwa kandi babona ngo urubanza ruri sentare kandi sentare yarazika ku mugaragaro musabe iki muri icyo gihe Gamunwa icyo dusaba ni uko abajejwe intwaro kwanza ubwa mbere bo hasi bokingira uwo mukenyezi hmm. tugasaba yuko n'ubutungane na sentare yofata ingingo zose zishoboka mhm. kugira ngo umukenyezi akingirwe ntashobore kuguma asinzikaye ku buzima kandi ihohoterwa hmm. ryiwe riri ko riragaragara mu gisagara murakoze cyane jando gihe tuyoze ko yakamu bakumvise yego tugasaba rero nk'amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi mhm. yuko yoraba by'ukuri iby'uwo mudamu kuko n'umudamu akuze hanyuma akamufasha mu buryo bwo kugira ngo yubahirize kuko murabona ko iby'iki gihe hari abagabo birirwa barasesa amaraso y'abadamu cyangwa abadamu bagasesa amaraso y'abagabo bivuye ku byo gupfa ibintu mwe n'ibi murakoze cyane yego murakoze namwe mugire ijoro ryiza ngaho igihanga yego igihe cy'isaha zibiri n'iminota ine ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amata aho mutubwira mwebwe nyene amakuru twe tutashoboye kumenya mwebwe nyene mu kibera ijisho rya radiyo isanganiro ndetse n'iry'abatwumviriza ubwo namwe mukadushikiriza amakuru muba mwatohoje alo ndagomba ndabashimire kuko ubu ubonye nk'itotezwa twari tumaze iminsi turimo ubu turabona biri ko biragenda neza ririko riracureha itotezwa mwarimu ryari ryifashe gute ryakugwa nani twari twabivuze ku ndwi iheze umukuru w'umutumba yadutoteza ngo turi mu yindi migambwe bigatuma tuburabuzwa nibaza ko iyo nkuru twayikoze munwanyi ngaha ku iradiyo egome cyane mwarayikoze mhm. ariko n'ikindi kintu gishasha kimeze nk'ikihetse kuri iyo nyene mm. ku bw'iyo mpamvu y'uko bafite urwitwazo ngo ari mu wundi mugambwe hmm. baciye bamukuramwo kandi n'imitungo yiwe baciye bayiboroka hmm. ubwo ntibashobora kuba bamukuyemo kubera ko muri izindi mva mwagiriza turetse ibyo uri ndakubwije ukuri mumenyesha amakuru nta mhm. kinyoma nta kinyoma noza kuvuga ati ishingiro hmm. bamukuyemo ku bw'iyo mpamvu aranasiguza ati none igituma mwamunkuyemo nako ziko sirihe imbere y'abanywanyi yewe nta n'ibindi bintu dukeneye ko wirirwa urasigura byinshi ahubwo gusa wewe niba ushaka uzitwara iyo ushaka ni ukuvuga bamukuye ku burongozi gusa eh, bamukuye ku burongozi mm. mbere no kwitwa umunywanyi w'iryo shyirahamwe ko ubwo burenganzira bwambuye mm. kuko nta kuntu bari kumuborokera umutungo wiwe batamukuye no mu ishyirahamwe none kumure bo amatungo yiwiwe kumure atacu bamwagiriza muri iryo koperative nta yindi mvo abanywanyi mirongo ibiri na bane bose bari bakoranye ariko ngo bahawe itegeko n'uwuserukira umutumba y'uko tito adakwiye gusubira kwicara muri iryo shyirahamwe hmm, aca afatirwa n'amatungo natwe icyo rero nicyo gidutera amakenga tukibaza tuti yoba yakoze icyaha cyiza abo mirongo ibiri na bane kumure yararongoye nibo bamukuye bafashe ingingo canke ingingo iba yavuye ahandi kadata wanjye bo bavuga bati twahawe itegeko ntitwokwemera kuko oya ahubwo duhizemwo wewe genda bangira ibyo iwawe bidukurikiranwa mu nyuma mugabo urumva ko yakuwe n'abari muri koperative yiwe oya ni ukuvuga ntibari bwanamugabiye nta n'umunsi umwe yego kumbure ngira ngo murahava mu bishikiriza abakurira aho mwiyumvira ko bahavuye ingingo kumbure bafashe gutora inyishyu turabyizera yuko inyishu izoboneka kuko icyo kiremere gusumba icyari kiduhitiyemo ibyo byari biduhitiyemo igitotezwa ibyo pacifique murakoze cyane amakuru mutamenye mhm. twebwe eh, twa porodema yadufashije iraduha ibitungwa by'inka mm. porodema atari porodevi porodema mhm. eh, eh, mhm. none hanyuma baduha ibitungwa birabyara nubwo tugira ikibazo cy'amata amata ntitujyaho tuyashora hmm. twariciye porodema turababwira tuti twebwe mwaraduhaye ibitungwa none tugire amata turi ko turahomba raba mudufashe hmm. none porodema twararindiriye biraza none twagomba nimba batwumva dufashe kabisa turiko turahomba hmm. amata amata ariko kabisa menshi abanyagihugu ni ukuri bogerageza badufashe kabisa aho iwanyu nta hinguriro kumbure cyangwa ahantu mwegeraniriza amata hariho aya nyakararo hose nta hantu namwe dushyira amata kandi abantu ni benshi bafise ubworozi bw'ibitungwa by'inka mm. ariko bafise ikibazo cy'amata ni ukuri turabasha kugira umuntu ni ukuri yoza akadufasha kugira habe iyegeranizo ry'amata baba badufashije kabisa ni ukuvuga iyo mukamye mu gihe mudashoboye kuyihereza cyangwa kuyashora bica bigenda gute abantu baranywa nta kundi turanywa ni gusa nta soko kabisa dufise hmm. nta n'abahora baza kuyatora ngaho iwanyu i ari umuntu umwe uwundi ari uwundi urumva bica bigorana nkene yogenda iyo tuba twaronka tubigira twobikoze ku bwanyu tuwotabara n'uwoza kubagurira cyangwa bakabereka aho muyashyira kugira ntabandanye apfubye yego kabisa tworo dushyira amata cyane bakatugurira n'ukuri tuba umuntu atugurira twaba turose iterambere kabisa byaba biryoshye George ngira ngo abarundi bakunda amata ni benshi ngira kamo barakumvise ni ukuri hamwe mu bagira abantu nimba bahari bakunda amata amata aruzi ya nyakararo yabuze yabuze abo ah, yatora natwe turahomba turafite ibitungwa baradufashije n'ukuri mugabo hamwe bariko barumva aka kamo bogerageza bakaza bakadufasha n'ukuri bakadufasha tukaronka aho dushyira ayo mata n'ukuri baba bakoze ngira ngo isanganiro yumvikana henshi ngira ngo ngira ingaruka nziza muzozibona mu misi muri icyo gihe ndibaza ababijejwe babicabibandanya nk'indongo zizobikurikirana nibaza ko ari nacyo gisabo cyane cyane hanyuma icyatubabajireho ku ntara mhm. ni uko abugigenye n'icyubahiro umushingamateka gwasa yuko yobona n'abanywanyi biriwe mu kugura iyo pemenase mwari mwabimenyesheje si akanya kumbure ko guhava mugirira na poropaganda umugambwe muduge ku kindi kigira kabiri mu by'ukuri icyo twosaba ni iki kimwe gusa mhm. nuko hageze igihe twakongera gusaba yuko ibyo yo kugururwa mm, ariko mubimenyesheje mukabicisha umuco bikamenyekana yego neza cyane mm. isaha zibiri n'iminota icumi n'indwi ikiganiro naho iwanyu havugwa amaki aho mutubwira amakuru tutashoboye kumenya ubwo namwe mukayayagira abandi alo emanuel gisuruka ndemeka yego ni amahoro ga emanuel ni amahoro kweri ariko twebwe twashaka kuvuga yego twebwe kweri amakuru mutamenye no y'ubuzima bwo mu ndimiro burakanye byifashe gute udukeri nyine bari nacyo mu mwonga basha ugenda usanga badaye batukeshe bimaze kwibonekeza ahantu hangana gute nyine na mu mwonga wari umwunga cyane cyane cy'ubundi n'umunsi umwe baramufashe hanyuma bica bigenda gute bamushikirije abajeje umutekano eh, ari mu minwa y'inyamiramabi hmm. babikeka yuko iyo ngwara biri murandagara hose abo nabo ni bande barabazigura canke ni ingingo yafashwe barabazigura nyene hmm. ibaza ngo bazitwaye zoshika zika hmm. ariko zaba zavuye muri iyo mihana iwanyu canke kumbure zaba zavuye muri mu ntara zimwe zimwe zibaze kubonekamo indwara zaba zavuye mu ntara ya muhinga na karusi hmm. amugira kabiri mhm. ni amazi kweri n'iwacu yakamye yazaracikagurika mu gace kose ko ngaho mu kare iyo biba byakunda yoza mwigenda kuko twe twararose natira iraduga kuyagura mwigenda cyane namwe mugashikanye yego cyangwa agatanga inimero yiwe ya telefone tugashyikayo tuyamugure mm, usanzwe uri mu bayagura nawe oya ndaza abayagura nta ngorane nuca ndamuriyante yego ni ukuvuga mwebwe muvuga muta abari nyakararo bafise umwimbu urenze w'amata bawushorera ngaho mwijere ariko ndavuga ntikumure wamyavuga ntiyari george hari imwaki nako mu nyakararo kamwaro mwaro yari karavuga umwimbo w'amata ko wabaye mwinshi kumbure yumvise isoka hiri ngaho mwijenda n'iruhande yaho kumbure yumvise ati mamusaba inimero ko yoca ayitanga akanya turacagafise bijyanye mhm. n'iryo barabara ariko iri barabara rya nyabikere mutumba ku bana mhm. eh, mm. ni ukuvuga n'ukuri ryarononekaye cyane kandi n'ibarabara rihita uharuye aho riva ngaha mu ishombo mhm. rigaserukira mm, ahantu muri komine buhinyuza ku ibarabara ry'ikaburimbo rica mu cankuzo mm. mu by'ukuri twashaka dutera akamo abategetsi bacu turabye yuko badukunda mm. bagerageza uko bashoboye kose naryo rize ku rutonde igituma twihebura ni uko twumva no muri porogaramu ya yandi naryo ritajyamo ngira ngo rizoshikiga ikindi gihe kuko urazi ko imigambi bandanya gukorwa bari ari myinshi ndabizi mugabo rero iyo aba twumva aho ryari no muri porogaramu y'uko rizokorwa yego uti mbarishyire mu rutonde kumburirwa yandi Eh, barishyire mu rutonde n'ukuri hanyuma naryo urumva nk'ubu depurase biragoye mm. ni ukuvuga hanyuma ikindi kigira kabiri uburyo bwo kwiyunguruza nabwo nyine buragoye twashaka dusubire dusabe otarako mm. irungike y'ibisi ishobora kuva igitega ijya hariya za mwakiro za mutumba kare muca itahari muca muyikora kuko bo twikora kuri izo modokari z'abadandaza mugabo nazo usanga zizimbye cyane kubwawe uti inyishu yoba ariyo modoka ya otarako Eh, eh, bwa mbere niyo nyishyu ya otarako hanyuma bajya bashinga amateka abanyakubahwa twatoye nabo bakadufasha bakaraba yuko batuvugira iryo barabara naryo bakarikora nk'ayandi eh, rikajya kuri porogaramu ntabwo ntiyumva nawe ko wamaze gushikana ijwi hejuru kumbura naho uwaba atarabivuga bo kubivuga turabivuga turazi yuko ku isanganiro abantu benshi bayikunda kuyumviriza mhm. amakuru mutamenye mhm twebwe leta yari igoye iradufasha iraturondorera uburaro mhm. turonkeye uburaro twari twemerewe ko tuzoza tu turavugwa nyine na leta idukurikirana mhm. ariko birema turamaze amezi menshi tutavugwa ntituronke amezi menshi muba muvuze angahe gasinze umunsi ah, arashika nk'indwi yego hanyuma none ubuzima bwa bwadusubiye bwasubiye ibisi bamwe bamwe bamerewe nabi turi buve mu misozi ngo tumanuke ibujumbura kwivuza ntidufite ikitwunguruza hmm. none nagomba sabe nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu haraba ingene bogiha inyanyura abantu twamugariye ku rugamba tugomba tumererwe nabi ariko umenga hariho ubushikiranganje musanzwe mukukira ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi yego cyane na cyane cyane mubwo murafise abaserukira bo bagifise ah, utugara bakibasha bakabaza ikibazo cyahabaye oya nk'aha aye nk'aha batwubakiye uburaro mhm. usanga tutishoboye nta n'abariho bo tujya imbere kuko twese nta magara dufisa akwiye mm. rero icyo nasaba nagomba herakamo ubushikiranganji budufashe mu mugongo kw'icyo kibazo bocicarira reka ko turangirize no ngaha kino kiganiro dushimire abatwakuye dushimire wari itabare nova hariho juma yatwakuye ari mwakiro hariho uwatwakuye ari makebuko hari igitega tivuza izina kudiyo yari hari ibibara juma yatwakuye ari nyakararo hariho uwatwakuye ari mutumbi karosa tivuza izina hariho Yozefu hari nyabikere kalifani hari ibibara jean de dieu yatwakuye ari gihanga hamwe n'uwunda yatwakuye ari kinyinya mu ruyigi ariko itahishoboye guheza icyiyumviro cy'iwiwe ya pacifique hari iruhata mu gitaramuka ca karusi george yatwakuye ari mwakiro hamwe n'uwatwakuye ari mu cibitokativu zina emmanuel yatwakuye ari mu gisuru fabian yatwakuye ari karehe hariho na Yvette yatwakuye ari Jenda Nestor yatwakuye ari mwakiro hamwe na sinzi umunsi yatwakuye ubwa nyuma ari mu ntara ya Cibitoke tubashimire rero mwebwe mwese mwatwakuye dushimire na Elia Kadogo yatwaye ari mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro cuno munsi mwagishikirijwe na Placide Nyamongere mugira ibihe byiza wanyu havugwa maki nta mwanya afise kumenya ibyo muri quartier ntabyo ingurane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse nawe ufise imbyaro zingana gute nyoko uja guma kubona yuko umenga uri umucafu